لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد بشهاب قبس لعلكم تصطلون Yirmi yedinci sure En-Neml Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Nemil karınca demektir. 18. ayetinde Süleyman aleyhisselamın ordusuna yol veren karıncalardan söz edildiği için sure bu ismi almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın de Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz biz ahirette inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik. O yüzden hocalar dururlar. İşte bunlar azabı en ağır olanlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır. Resulüm, şüphesiz ki bu Kur'an hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir. Hani Musa aleyhisselam ailesine şöyle demişti. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Gidip size oradan bir haber getireceğim. Yahut da bir ateş parçası getireceğim. Umarım ki ısınırsınız. Oraya geldiğinde şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa! iyi bil ki ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan. فَلَمَّا جَاءَهَا قضي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى عساك فلما رآها تهتز تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إن يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين Ey Musa! iyi bil ki ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Asanı at Musa. Musa asayı atıp onu yılan gibi depremir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Kendisine dedik ki ey Musa korkma çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak kim haksızlık eder, sonra işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin ki ben ona karşı da çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince bu apaçık bir büyük وجحدوا بها واستيقنتها ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان şirklerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonu sonunun onları inkar ettiler. Bu sonunun nice olduğunu bir bak. Olduğuna bir bak. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğunu Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Allah Teala peygamberleri Süleyman Aleyhisselam'a büyük nimetler vermiş peygamberi. Bu arada kuşların dilini anlama kabiliyetini de mucize olarak lütfetmiştir. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تُحِطْ به وجئتك من سبأ بنبأ يقين Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin dedi. Süleyman onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki, Ey Rabbim, beni gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasında kıl ya Rabbi. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi. Hütüdü niçin göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek ya da onun canını iyice yakacağım yahut da onu boğazlayacağım. Çok geçmeden Hütüt gelip ben dedi senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebeden sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim. Sebe Yemen'de dedelerinin ismiyle anılan bir kabilenin adıdır. İnni vecettum ra'aten temlikuhum ve utiyet min kulli şey ve leha arşun azim vecettuha ve kavmeha للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ بالسماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون أصدقت أم كنت من الكاذبين Gerçekten onlara, Sebellere hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp da güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan böyle yapmış ki göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesin. Halbuki büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka Tanrı yoktur. Süleyman Aleyhisselam Hüdü'de dedi ki, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın bakacağım.'' اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولوا عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلم تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة فناظرة بما يرجع المرسلون Süleyman'ın mektubunu alan Sebe Melikesi, beyler, ulular, bana çok önemli bir mektup bırakıldı dedi. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana baş kaldırmayın. Teslimiyet gösterip bana gelin diye yazmaktadır. Sonra Melike dedi ki, Beyler ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz ki siz yanımda olmadan, size danışmadan hiçbir işi kestirip atmam.'' Onlar şu cevabı verdiler. Biz güçlü bir orduya sahibiz. Kuvvetli kimselerle kimseleriz. Zorlu savaş erbabi. Buyruk ise senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Melike, krallar ve hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır dedi. Ben şimdi onlara bir hediye göndereyim de bakayım elçilere ne gibi ne gibi bir sonuç ile dönecekler. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا عرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن ارتد ارتدت إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم Elçiler hediyelerle Süleyman aleyhisselama gelince şöyle dedi. Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Hediyenizle ben değil, siz sevinirsiniz. Ey elçiler! Onlara dön, iyi ve dikkatle dinlesinler ve bilsinler ki kendilerine asla karşı koymayacakları ordularla gelir. Onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırız. Sonra Süleyman müşavirlerine dedi ki ey ulular onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz o Melike'nin tahtını bana getirebilir? Cinlerden biri ifrit sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsin dedi. Kitaptan Allah tarafından verilmiş bir ilim olan kimse ise gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Süleyman aleyhisselam onu Melike'nin tahtını yanı başına yerleşmiş olarak görünce bu dedi şükür, şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye Rabbim beni sınamak üzere bana gösterdi ve bu onun lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene de gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çok kerem sahibi. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير سليمان devamla dedi ki onun tahtını bilmeyeceği bir hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanıyamayanlar arasında mı olacak? Melike gelince senin tahtın da böyle mi dendi? O şöyle cevap verdi. Tıpkı o. Süleyman şöyle dedi. Biz daha önce Allah'tan bilgi verilmiş ve Müslüman olmuştuk. Onu Allah'tan başka taptığı şeyler o zamana kadar tevhid dinine girmekten alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Melike onu görünce derin bir su sandı ve eteğini yukarı çekti. Süleyman aleyhisselam bu billordan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Rivayete göre Hz. Süleyman aleyhisselam Sebe melikesi Belkıs gelmeden önce bir köşk inşa ettirmişti. Bu köşkün avlusu billordan yapılmış altından da su akıtılmış ve suya balıklar konmuştu. Belki zeminin şeffaf bir madde olduğunun farkına varmadığı ve sudan geçeceğini sandığı için eteğini çekmişti. Bütün bu tedbir ve tertipler onun akıl ve bilgisine güvenini sarsmış, kendini ilahi irşadı kabule hazırlanmıştı.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 Süleyman'la beraber alimlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Andolsun ki Allah'a kulluk edin demesi için Samut kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbiriyle çekişen iki zümre verdiler. Salih dedi ki ey kavmim İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Şöyle dediler, senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, size çöken uğursuzluk sebebi Allah katında yazılıdır.'' Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi. Hz. Salih peygamber, peygamber olunca kendisini yalancılıkla itham ettiklerinden Cenab-ı Allah onlara kıtlık vermişti.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 Gece ona ve ailesine baskın yapalım. Hepsini öldürelim. Sonra da velisine biz salih ailesini hiç görmedik değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Bak işte tuzakların akıbeti nice oldu. Onları da kendilerine uyan kavimlerini de nasıl top İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise kurtarılmıştır. Lut'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. Kavmine şöyle demişti. Göz göre göre hala o haksızlığı yapacak mısınız? Bu ilahi ikazdan sonra hala siz ille de kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz isteğimsizlikte devam ede gelen bir kavimsiniz. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوتٍ أَخْرِجُوا تطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها sadece Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar bizim yaptıklarımızdan uzak kalmak isteyen insanlarmış demelerinden ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna. Onun geride azaba uğrayanlar içinde kalmasını takdir etti. Onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik. Bu sebeple uyarılan fakat aldırmayanların yağmuru ne kötü olmuştur. Tefsirlerde bu yağmur hakkında açıklama yapılırken üzerlerinde kimin başına düşecekse onun adı yazılı taşlar yağdırıldığı belirtilmektedir. Resulüm de ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kuluna. Allah mı daha hayırlı yoksa ona koştukları ortakları mı? Allah'ın seçkin kullarından maksadın peygamberler veya Hazreti Peygamber'in eshabı ya da ilahi rızaya mazhar olan gelmiş gelecek bütün müminler olabileceği ifade edilmektedir. Onlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? O suyla bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmedi. güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir tanrı mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir gruptur. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون Onlar mı hayırlı yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından yer altından ve üstünden nehirler akıtan, az için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Doğrusu onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz.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 Allah'tan başka bir tanrı mı var? De ki, eğer doğru söylüyorsanız siz kesin delillerinizi getirin. De ki, Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır. Onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten diriltilecek miyiz? Andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha da bizden önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.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 Resulüm onların yüzünden tasalanma. Kurmakta oldukları tuzaklardan da ötürü sıkıntı duyma. Onlar eğer doğru sözlü iseniz söyleyin bakalım bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki de ki çabucak gelmesi konusunda istediğiniz şeyin azabın bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir. Kafirlerin daha dünyadayken çektikleri bir kısım cezalara işaret olunmakta ve asıl cezanın ahirette olduğu dolaylı bir şekilde ifade edilmektedir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta lehvi mahfuzda bulunmasın. Doğrusu bu Kur'an İsrail oğullarına hakkında ihtilaf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمر وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون Ve o müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. Rabbin şüphesiz onlar arasında hükmünü verecektir. O mutlak galiptir, her şeyi bilendir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere eşittiremezsin. Arkalarına dönüp de Giderlerken sağırlara da daveti duyuramazsın. Sen körleri sapıklıklarından çevirip de doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin. O söz başlarına geldiği kıyamet yaklaştığı zaman onlara yerde bir yerden bir dabbe mahluk çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Kıyamet alametleri arasında sayılan ve Dabbetül Arz denen yaratık hakkında Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dini isimli tefsirin 5.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 Siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Yaptıkları haksızlıktan ötürü azaba uğrayacaklarını bildiren o söz gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi karanlık ve çalışsınlar diye de gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda birçok ibretler vardır. Sura üfürüldüğünde Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi görmektedirler. Bu her şeyi sapa sağlam yapan Allah'ın sanatıdır.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 Rablerinin huzuruna kötülükle gelen kimseler ise yüzü kuyu cehenneme atılırlar. Onlara ancak yaplarınızın karşılığını görmektesiniz denilir. De ki ben ancak bu şehrin Mekke'nin Rabbi ki orayı dokunulmaz kılmıştır. Kulluk etmekle emrolundum. Her şey de zaten ona aittir.'' Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şöyle de hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek. Siz de onları görüp tanıyacaksınız ama artık faydası olmayacaktır. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.